cafo trincantoi vivas pli longe. Gi bonodoras, cae accelas vecetson. Cafo havas multain efficoin pri la corpo. Studagioi montras, che cafo trincado povas ec helpi por preventi certain malsanoin. Cafo estas por multai homoi basa vecilo, sed gi capablas ancora pli ol nur peli la lacetson en la corpo. Studagioi indicas che cafo povas esti bona por la sano. Ciel tio estas clarigebla. Modera consumo reductas riscon primal sanigio, diras germana sciencistino prinutrado. Tio estas du gis quartasoi entago kiu havas senteman stomakon, por tiu ca focund lacto estas pli bona, au tiu provu foie trinki espresso cafon. La sciencistino priuge analisis longtempain studajoin, por ciui dec miloi da homoi tra iardecoi estis demanditai prisiai vivo cutimoi cae cie oni ancau notis nove aperintain malsanoin. Unu ec cono el tio, versaine gioigos cafo entusiasmuloin. Ciu trincas cafon, tiu vivas pli longe, cae tio validas sur ciui continentoi, diras la sciencistino. Tio ne ciam estis considerata tiel oni preteratentis la fumadon lige cun la cafotrincado. Nome, ciu multe fumis, tiu ancau trincis plida cafo. Tio conducis alla errara concludo che la cafotrincado culpas pri multae malsanoi. Sed la culpo estas attribuenda alla cigarredoi la sango premo ce cafo trincado ia pli altigas, compreneble, dum la unua horo post la trincado. Sed studagioi montras che pacientoi con alta sango premo pro tio ne havas pli altan riscon por disvolvi pro consumo de cafo, exemple apoplexion. Do, cafo trincado normale estes ecch bona por la sano, Restas nur clarigi kiel cafo sen pere efficas en la corpo. Tiu cele, ni rigardu al tri vaste conatai tesoi. Teso numero unu. Cafo elsecigas la corpon. Tio ne estas giusta. La liquajo estas considerebla en quanto kiel aquo. La cafeino ja elpelas urinon. Sed ce modera consumo, tiu perdo de liquajo estes compensata de la corpo. Teso numero du. Ju plida cafo, des pliveca onifariggias. Tio ne generale validas. La rapidezzo della metabolisado individue tre varias. Ce unu homo sufficias iam duona tasso da cafo por igi la nocton tago, la alia homo povas trinki kvar tasoin, kai tamen ekdormi. Existas ancau alcutimigia effecto, kiu regule trinkas multe da kafo, al tiu unu taso da gi ne donas tiel fortan pushon. Teso numero 3 Kafo akcelas la digestadon. Tio estas trafa. Ce multai homoi tio estas parto de la matena rutino. Unue trinki cafon, cae tiam seque ec alla necesseio, por plenumi la grandan farendajon. Tia effecto cefe estas clarigebla per la cafeino, char tio stimulas la metabolon. La sango premo dum malonga tempo pli altigas, la digesta sistemo estas stimulata sed anca tiu effecto pri la digestado individue varias de homo al homo. Rilate alla stomaco, la aldono del lacto mildigas la rectan contacton de cafo alla muca hauto de la stomaco.